Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է 25 անգամ։ Ազգային ժողովի խոսնակը կարևորել է ֆրանկոֆոն երիտասարդների ճանաչողական այցն Արցախ։ Ադրբեջանի վիճակի չէ նոր պատերազմ սկսելու։ Արցախում գտնվող ցանկացած պատմամշակութային հուշարձան հանրապետության ժողովրդի սեփականությունն է։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը մայիսի 2-ից կզբաղեցնի Յուրի Խաչատուրովը։ Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքի հրապարակներից մեկը պաշտոնապես կանվանակոչվի Սողոմոն Թեյլերյանի անունով։ Այսօր մշակույթի միջազգային օրն է։ Թբիլիսիում ավարտված միջազգային մրցաշարում Հայաստանի բռնցքամարտիկները նվաճել են 7 մեդալ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Ապրիլի 14-ին եւ լույս 15-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 25 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 400 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն ապրիլի 14-ին ընդունել է Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական վեհաշողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Մարգարիտ Եսայանի գլխավորությամբ Արցախ ժամանած Հայաստանի հանրապետության ֆրանկոֆոն երիտասարդական խորհրդարանի անդամներին։ Լեգահասկային ժողովի խոսնակը կարևորել է ֆրանկոֆոն երիտասարդների ճանաչողական այցն Արցախ եւ ընդգծել խմբի պահանջված դերակատարությունը միջխորհրդարանական կապերի զարգացման գործում։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար Մարգարիտ Եսայանը նշել է, որ կարևորում է Հայաստանի ազգային ժողովի ֆրանկոֆոնիայի երիտասարդական parlamenti ներկայացուցիչների այցը Արցախ, տեղում իրավիճակին հաղորդակից լինելու տեսանկյունից ինչը հնարավորություն կտա նրանց հետագայում առավել հավաստի տեղեկություններով հանդես գալ եվրոպական կառույցներում կամ օտարազգի իրենց ընկերների հետ շփման ընթացքում։ Հանդիպմանը Աշոտ Ղուլյանն անդրադարձել է ինչպես Հայաստանի եւ Արցախի արտաքին ու ներքին քաղաքական զարգացումներին, այնպես էլ Ֆրանսիայի հետ պատմական եւ ներկայիս համագործակցությանը, քննարկվել է նաեւ երկու ստեփ փոխգործակցության հերանեկարները եւ ուրվագծվել կոնկրետ անելիքները։ Նույն օրը Երեկոյան ազգային ժողովի նիստերի փոքր դահլիճում տեղի է ունեցել Արցախի եւ Հայաստանի ֆրանկոֆոն երիտասարդների հանդիպումը, որի ընթացքում ստորագրվել է համատեղ հուշագիր։ Քանի դեռ մերձավոր արևելքում լարվածությունն անվերահսկելի չէ, Ղարաբաղյան հակամարտության մասով լուրջ զարգացումներ կանխատեսելի չեն։ Այս մասին ասել է Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանը։ Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ ապրիլյան լարվածությունից հետո Հայաստանի եւ Արցախի զինված ուժերի ռազմատեխնիկական վերազինման գործընթացն ակտիվացավ։ Այժմ Ադրբեջանի համար տեխնիկապես ավելի դժվար է գնալ նոր ավանտյուրայի, հաշվի առնելով ռազմական բալանսի փոփոխությունը հոգուտ Հայաստանի։ Բացի այդ, ապրիլյան պատերազմից հետո հակառակորդը կորցրել է հանկարծակի հարձակվելու հնարավորությունը, ինչպես վարվեց 1 տարի առաջ։ Ադրբեջանն այս պահին ուղակի վիճակի չէ, նոր պատերազմ սկսել ստեղծել, ընդգծել է քաղաքագետը։ Վերլուզաբան Գարիկ Հարությունյանը թեև գտնում է, որ Ադրբեջանի կողմից ապրիլի 16-ից 21-ը նախատեսված լայնածավալ զորավարժությունները նորություն չեն, սակայն ամեն դեպքում Հայաստանի համար վտանգավոր են, քանի որ մեծածավալ ուժեր բերվելու են պատրաստության բարձր վիճակի եւ հնարավոր է սադրանքներ լինեն։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը կարող է զորավարժություն էլ չանել եւ Հայաստանի համար վտանգավոր լինել։ Ինչ վերաբերում է հայկական կողմի արձագանքին, Վերլուզաբանն ասել է, որ հայկական կողմը չպետք է պատասխանի ամեն կրակոցի, որովհետեւ դրանց մի մասը ոչ մի նպատակ չունի։ Հայկական կողմը լարվածությունը պետք է զսպի հատուկ թիրախավորված գործողություններով։ Սիմետրիկ պատասխանը բերում է լարվածության աճի, ասել է Վերլուզաբանը։ Ադրբեջանը մշտապես է զորավարժություն անցկացնում, շուրամասշտաբ նման զորավարժություն անցկացնում է տարին 1-2 անգամ։ Նման զորավարժություններ եղել են 16 թվականի աշնանը, 15 թվականի աշնանը, բայց հատուկ շեշտեմ, որ նրանց դեպքում շատ ավելի մեծ էին ներկայացվում թվերը, ինչը իրականում ռեալ չէ Ադրբեջանի դեպքում։ Այս անգամ արդեն ասել են, որ 30000-ին ծառայող է մասնակցում, ինչը ավելի մոտ է իրականությանը։ Շատ հնարավոր է, որ 30000-ին ծառայող տարբեր փուլերի մասնակցում են, տարբեր ձևով մասնակցում են։ Նոր բան, որպես այդպեսին չկա Ադրբեջանի գործողություններում, այսինքն եթե նայենք վտանգների տեսանկյունից, Հայաստանի համար սա վտանգավոր է թե ոչ, բնականաբար վտանգավոր է, այսինքն մեծածավալ ուժեր բերվել են պատրաստության բարձր վիճակի, մեր պատասխանը պիտի լինի ել ավելի ուժեղացնել մարտական հերթապահությունը։ Անդրադառնալով ԵԱՀԿ գործունեությանը Արցախյան հակամարտության հարցում Գարիկ Հարությունյանը նշել է, որ ԵԱՀԿ զեկույցում նշվում է, որ 22 դիտարկում են անցկացրել տարվա ընթացքում, որոնց ընթացքում չի եղել կրակոցների արցանագրում։ Այսինքն ամեն անգամ, երբ դիտորդները գալիս են առաջնագից, կրակոցները դադարում են։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Ստեփանակերտի գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում տոներ հանդիսավորությամբ նշվում էր կրթօջախի հիմնադրման 16-ամյակը Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Տոնական միջոցառումը սկսվեց գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի հուշարձանի պատվանդանին ծաղիկների խոնարհմամբ։ Այնուհետև զինվորական քայլերքի խրող թնչունների ներքո կուրսանտները շարք կազմեցին վարժարանի հրապարակում, որտեղ եւ անցերկացվում հանդիսությունը։ Կազմավորման 16-րդ տարեդարձը շնորհավորելու էր եկել Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կրթության եւ սպորտի բաժնի պետ Կարլեն Մարկարյանը։ Շնորհավորելով տոնի արթիվ նա շնորհակալագիր եւ արժեքավոր նվեր հանձնեց վարժարանին։ Յուրաքանչյուր կրթական հաստատություն ունի իր դերն ու դերակատարությունը մեր կյանքում, բայց ռազմամարզական վարժարանի դերը մեր տարածաշրջանի համար ես առավել եմ գնահատում, քանզի մեր յուրաքանչյուր զինվոր, մեր ապագա սպա դասիրակվում է առավել ռազմական վարժարանում, քան որևէ այլ հաստատություն։ Եվ ինչպես է իրեն արդարացնում այս։ Արդյունքները խոսուն են, փաստերը լավն են, շոշափելի են եւ համոզված ենք, որ պատվով ենք կատարում իր դերակատարությունը։ Միջոցառմանը առհասարակ շատ էին ապարքեվատրումները։ Վաժարանի պետ փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանը պատվոգրերով ու արժեքավոր նվերներով ապարքեվատրեց մի շարք սպաների եւ կուրսանտների։ Շնորհավորանքի ու բարեմաղթանքի իր խոսքում նա մասնավորապես ասաց. Շնորհավորում եմ բոլոր այն սաներին, բոլոր այն շրջանավարտներին, բոլոր այն զինվորականներին, ովքեր սովորել են այստեղ, անցել են այստեղով, նրանց ովքեր աշխատել են, իրենց լուման են ներդրել երեխաների դասերակցության եւ կրթության գործում։ Եվ իհարկե ես կարծում եմ, թե սա եւս մեկ անգամ այս միջոցառումը խթան կհանդիսանա ապագայում սաների շարքերը ել ավելի համարձակ պատանիներով աղջիկներով համալրելու համար։ Թվելով հաստատության հաջողությունները վարժարանի պետը համոզմունք հայտնեց, թե այսուհետ նույնպես իրենց սաները պատվով կպահեն հարազատ կրթօջախի անունը, որի հեղինակությունը տարեց տարի բարձրանում է, ապացույցը ընդունելության քննություններին դիմորդների հարաճուն թիվը։ Երկու գործոն է ազդել վարժանի ընդունելության վրա։ Մեկ ապրիլյան գործողությունները, որ ամբողջ ազգն է կանգնել Արցախի սահմանները պաշտպանելու, եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի այսօր հատկապես պատանի ձգտում է իր մեջ տեսնել զինվորականի որոշակի հատկանիշներ, եւ երկրորդ արդեն երկրորդ տարին է, ինչ յուրաքանչյուր տարվա հունվարից ապրիլը ես հանդիպումներ եմ ունենում հանրակրթական դպրոցների տնօրենների զինղեկների եւ 9-րդ դասարանների դասակների հետ դեպի վարժարան կողմնորոշման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով։ Վահե Կնյազյանն առաջին կուրսում է սովորում։ Հարցին թե ինչն է նրան դրթել զինվորական կրթություն ստանալ, պատասխանեց. Ես վաղուց էի որոշել, որպեսզի շարունակեի ռազմական գործը, եւ հենց ապրիլյան քարոզիա պատերազմի ժամանակ ավելի ու ավելի հաստատ որոշեցի, որ պետք է շարունակեմ ռազմական գործը։ Հպարտությունը կա, ինչ որտեղ նաև պարծանք, որ մենք գրում ենք արդեն ուսադիրներ այս տարիքում։ Հետաքրքրական է, որ միայն կուրսանտները չեն, որ երազում են զինվորականի ապագայի մասին։ Նրանց ծնողները, ինչպես ինձ հետ զրույցում ասաց կուրսանտի Մայրլյան Ամելքոնյանը, նույնպես շահագրգռված են, որ เป զի իրենց զավակներին հայրենյաց պաշտպանի համազգեստով տեսնեն։ Սա իմ երազանքն էր, որ երեխան դառնար զինվորական եւ շարունակեր իր քերու գործը։ Եվ ուրախ եմ, որ այսօր ներկա եմ գտնվում եւ այս տոնին մասնակցում եմ։ Տոնական միջոցառումը եզրափակվեց կուրսանտների երկու բարով ցուցադրական տողանով։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Օրերս Լիբանանի ազդա կորաթերթի խմբագրությունում հյուրընկալվել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, ազգային ժողովի падգամավոր Դավիթ Իշխանյանը եւ Մերձավոր Արևելքում Արցախի ներկայացուցիչ Կարոքե Բաբջյանը։ Իր խոսքում Դավիթ Բաբայանը բարձր է գնահատել ազդակի դերը հատկապես Արցախյան ռազմաքաղաքական իրադարձությունները լուսաբանելու եւ վերլուծելու առումով։ Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչները հանդիպում են ունեցել նաև ազդակի հովանու ներքո գործող նորաստեղծ երիտասարդական հարթակի անդամների հետ, որի ընթացքում Դավիթ Բաբայանը եւ Դավիթ Իշխանյանը մանրամասն ներկայացրել են Արցախում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները, ինչպես նաև պատասխանել խմբի անդամներին հուզող հարցերին։ Արցախում գտնվող ցանկացած պատմամշակութային հուշարձան Արցախի հանրապետության ժողովրդի սեփականությունն է, եւ այդ թվում պարսկական մշակույթի հուշարձանների պահպանությունը, ուսումնասիրումն ու վերականգնումը մեր առաջնահերթ խնդիրներից է։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել ԼՂՀ էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շավերդյանը, անդրադառնալով Շուշիի Գոհար աղա Վերին Ջումա մզկիթի շրջակայքում հնագիտական պեղումների, մզկիթի եւ վերականգնողական աշխատանքների վերաբերյալ Ադրբեջանում շրջանառվող մեկնաբանություններին։ Հայտարարությունում մասնավորապես ասվում է. Ցանկանում եմ հատկապես ընդգծել, որ Արցախի հանրապետությունում պատմամշակութային հուշարձանների ուսումնասիրման եւ վերականգնման հարց ծրագրերը մշակվում եւ իրականացվում են անկախ ցանկացած երրորդ կողմի վերաբերմունքից եւ մեկնաբանություններից։ Աշխատանքային այցով Ղրղստանի Հանրապետությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 14-ին Բիշկեկում մասնակցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական ձևաչափով հանդիպմանը։ ՀԱՊԿ անդամպետությունների ղեկավարները քննարկել են ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի մասին որոշման նախագիծը եւ միաձայն որոշում կայացրել սույն թվականի մայիսի 2-ից ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում նշանակել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Յուրի Գրիգորիի Խաչատուրովին։ Պետությունների ղեկավարները նաև որոշում են կայացրել ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային ապարգևատրել ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի գերազանցության առաջին կարգի նշանով։ ԱՄՆ նոր նախագահ Դոնալդ Թրամփը ապրիլի 24-ին չի արտասանի ցեղասպանություն բառը, որ เป զի Թուրքիային չտխրեցնի, հատկապես հիմա հաշվի առնելով թե ինչ է կատարվում Սիրիայում։ Այս մասին ասել է Glendale-ի Prime Healthcare-ի նախագահ Մայք Սարյանը, բայց կարծում եմ Թրամփը հանդես կգա հայոց ցեղասպանությունը հարգող հայտարարությամբ։ Նա կասի, թե մենք հարգում ենք զոհերի եւ սարսափելի ողբերգության հիշատակը, ասել է նա։ Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամ Արան Աջարյանը նշել է, որ հույս ունի, որ Դոնալդ Թրամփը կընդունի հայոց ցեղասպանությունը 1915 թվականի իրադարձությունները պատշաճ ձևով համարելով ցեղասպանություն։ Նախագահը հայտնի է իր ոչ ավանդական պահվածքով, եւ ես հավատում եմ, որ կա լավ հնարավորություն, որ նա այս տարի կճանաչի ցեղասպանությունը, ասել է նա. Հայկական ցակումով աշխարհահռչակ ամերիկացի երգչուհի Շերը Լապեր Սարգսյանը Մեծ Բրիտանիայի կառավարությանը կոչ արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Նա նշել է, որ ԱՄՆ-ի եւ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունները չեն ճանաչել ցեղասպանությունը, քանի որ Հայաստանը ոչինչ չունի նրանց տալու։ Պատասխանելով հարցին՝ հույս ունի, որ Դոնալդ Թրամփը կճանաչի ցեղասպանությունը, Շերն ասել է ոչ։ Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքի հրապարակներից մեկը պաշտոնապես կանվանակոչվի Սողոմոն Թեյլերյանի պատվին, հայ, որը սպանել է հայոց ցեղասպանության զանգվածային արտաքսման կազմակերպիչներից մեկին, Թալիատ Փաշային։ Միջոցառումը տեղի կունենա ապրիլի 21-ին, այն կազմակերպում է Մարսելի քաղաքապետարանը Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգման խորհրդի հետ միասին։ Նշենք, որ Թեյլերյանի ամբողջ ընտանիքը ցեղասպանության ժամանակ ոչնչացվել է։ Նա ինքն ականատես է եղել երկու քույրերի բռնաբարությանը եւ մոր ու եղբոր սպանությանը։ Թեհլերյանին հաջողվել է ողջ մնալ, երբ թուրք զինվորները նրան թողել են մահանալու վիրավորների եւ մահացածների կույտում։ Պատերազմից հետո նա Բերլինում բազմաթիվ վկաների ներկայությամբ գնդակահարել է նախկին մեծ վեզիր Թալիատ Փաշահին։ Թեհլերյանի դատավարությունը եւ նրա արդարացումը սենսացիա է դարձել։ Դատակնության նյութ է դարձել ոչ միայն Թեհլերյանի գործողությունը, այլև Թալիաթի որպես խաղաղ բնակչության զանգվածային վայրակ սպանությունների կազմակերպիչ։ Այսօր մշակույթի միջազգային օրն է։ Այն հիմնվել է 1935-ի ապրիլի 15-ին ընդունված Գեղարվեստական ու գիտական հաստատությունների ու պատմական հուշարձանների պահպանության մասին պայմանագրի պատվին, որը հայտնի է դարձել որպես Ռերիխի պակտ։ Մարզասերների համար Թբիլիսիում ավարտված Դավիթ Կվաչաձեի անվան միջազգային մրցաշարում Հայաստանի բռնցքամարտիկները նվաճել են 7 մեդալ։ Եզրափակիչ դուրս եկած Հայաստանի 5 ներկայացուցիչներից 3-ը հաղթանակ են տարել։ Թբիլիսիում Հայաստանը ներկայացնում էր 8 բռնցքամարտիկ։ Եվ վերջում եղանակի մասին։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 Լրատվական ծրագրի առաջին թողարկումը սպառված է։